իսկ մեր մեծ տանդուրը դեկտեմբերի 12-ից մնում է փակ։ Արցախը շրջափակման մեջ է։ Հաղորդումը եթեր հերարձակվելու պահին Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհը բաց կլինի, դժվար է ասել։ հյուրս Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի պետ Թերեզա Ղարախանյանն է։ Նա վստահեցնում է, որ թեկուզ ուշացումով երեխաներն ամանորյա նվերներ կստանան։ Կստանան, երբ ճանապարհը բացվի իհարկե։ Մեր զրույցի թեման ամանոր փակ ճանապարհ կրթություն։ Տիկին Ղարախանյան, ընտանեկան հանձնաժողովը ինչ է որոշել։ Նոր տարին դիմավորելու եք։ Ընտանիքում իհարկե ամանորը նշելու ենք։ Նշելու ենք ինչքան էլ դխուր լինենք։ Նշելու ենք ու խնդրելու ենք ազգի համար, որ հաջողություն բերիմ այս նոր տարին մինչև Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհի փակվելը ամանորի սեղանի համար որոշ մթերքներ գնել էիք հերատես տանտիրուհիները նույնիսկ նոյեմբերի վերջերից սկսած արդեն սկսում են գնումներ կատարել, որպեսի հետագայում խանութներում գոյացող հերթերից խուսափեն։ Ճիշտն ասած, ոչ ամանորի ընթրիք ընդհանրապես կազմակերպում եմ հենց այդ օրը որ կարող է ճանապարհ փակվեն, կարող է սնունդ չլինի, գիտեինք, որ սպասվում է։ Ընտանիքս հիմա այստեղ շատ փոքր է, ոչ մի բան չեմ նախատեսել, դեռ չեմ գնել, ու ինձ թվում է ինչ էլ որ կա, հերիքելու է։ Նկատի ունենալով վիճակը, ինչը ավելանալու տոնական սեղանին, ինչը պակասելու հայ տանտերուհիները կարողանում են ոչնչից ամեն ինչ ստեղծել եւ ինչ որ կլինի նրանք կարողանան սեղանը դարձնել տոնական, առավել եւս կասեմ այն ընտանիքների համար, որտեղ կան երեխաներ։ Մանուկները արժանի չեն նրան, ինչ իրավիճակում հիմա մենք ապրում ենք եւ ուզում եմ նույնիսկ հորդորել փոքր երեխա ունեցող ընտանիքներին ստեղծեք փոքրիկ տոն ձեր տանը ամանորի սեղանի գլխավոր ճաշատեսակը ո՞րն է լինում միշտ լինում է խորովածը կան ընտանեկան ավանդույթներ որոնց խստորեն հետևում եք նոր տարվա մասին է խոսքը թե մեկ-մեկ նորություններ լինում են ոչ չկան սիրում եմ միշտ նորը ստեղծել նորը։ Նորը, ինչ ասենք, նոր ճաշատեսակ, եղևնու համար նոր զարդեր, նոր հագուստ, միջև 20 թվականը նոր տարվա շեմին միշտ մեր տան եղևնու համար անպայման նոր խաղալիքներ էի գնում։ Այդ էր ավանդույթը։ Տանը ինչ եղևնի եք դնում, արհեստական թե բնական։ Սիրում եմ բնական եղևնի դնել, թեկուզ փոքր, բայց բնական լինի որ անտարի ձմեր պապի շունչը մտնի մեր տուն։ Այս տարի կարողանալու եք ձեր բերել բնական եղևնի։ Այս տարի միայն փայլերով ու փաթիլներով զարդարեցինք տունը։ Այսինքն արհեստական երևնի չեք տեղադրելու։ Ոչ։ Ամանորը դիմավորելու համար մոտավորապես ինչքան գումար է ծախսվում ընտանեկան բյուջեից։ Նայեց ինչ ես նախատեսել։ Մոտավորապես նկատի ունենալով, որ եթե ցանկանաս էլ խանութներում ամեն ինչ չկա, որ գնես։ Մոտավորապես ինչքան գումար եք նախատեսել ծախսել։ Ստեփանակերտցու համար մինչև 100.000-ը կբավարարի նորմալ սեղան դնելու։ Խորովածից բացի նոր տարվա սեղանին պարտադիր ինչ է դրվելու Սիրում եմ աղցաններ։ Սիրում եմ այդ տարին խորհրդանշող թե աղցանի տեսքով, թե թխվածքի տեսքով ինչ որ մի քաղցրավենիք դնել։ Տոնական տորթը դուք եք թխում։ Գնում եմ։ Դեկտեմբերի 31-ին վաղը ժամը 12-ին որտեղ եք լինելու տանը թե Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում Ստեփանակերտցիների հետ դիմավորելու եմ նոր տարին տանը դա էլ ավանդույթ է սիրում եմ ամանորյա գիշերը, որտեվ մանկուց այդ գիշերն ինձ համար երազների, հրաշքների իրականացում է, իսկ այս տարիքում արդեն ղողանջների հետ խնդրելու եմ ազգիս, հայրենիքիս խաղաղություն։ Սովորություն ունեք նոր տարին նոր հագուստով դիմավորել ոչ միշտ։ Դա դրամատրությունից է կախված, թե եւ դրամատրությունից է կախված, եւ շրջապատից լինում են դեպքեր, երբ նոր տարին դիմավորում եմ միասին երեխաներով, թորնիկներով, իսկ այս տարին ցավոք չեմ կարող բոլորի հետ միասին դիմավորել, որովհետև երեխաներս հիմա հեռու են ինձ։ Նոր տարվա նվերներ ում եք տալիս եւ սիրում եք ինչ նվիրել սիրում եմ նոր տարուն նվերներ տալ ու միշտ եղևնուտակ բոլորի համար նվերներ ինչպես էլ սիրում եմ ստանալ հատկապես իմ երեխաներից, հատկապես թորնիկներիցս։ Նախընտրում եք ինչ նվերներ տալ։ Թորնիկներս նամակ են գրում ձմեր papin, իսկ ես թաքուն արդեն իմանում եմ ինչ են ուզում եւ անակնկալ եմ սիրում անել, նույնիսկ մեծերին։ Մանկության տարիներին ձմեր պապից ստացած կամ ձմեր պապի միջոցով ուղարկված ամենահիշվող նվերը ո՞րն է եղել։ Չեմ կարողանում հիշել։ Ինչ նվեր կցանկանայիք ստանալ նոր տարում մի պահ քնել, բացել աչքերդ ու իմանալ, որ արցախցիներիս երազանքը իրականություն է դարձել լինել անկախ ապրել հանգիստ խաղաղ կյանքով Ձմեր papi հեքիաթին հավատում եք։ Ոչ։ Երբ սկսեցիք չհավատալ Ձմեր papi հեքիաթին։ Ես սիրում էի հեքիաթներ։ Դեր տարիներ առաջ հունվարի 2-ից հետո միշտ հերոստատեսությամբ եթերում լինում էին հեքիաթները։ Ու սիրում էի միշտ մոխրոտիկ նայել։ Ձմեր papi հեքիաթները երևի արդեն հասուն տարիքում Որ դասարանում եք։ Երևի 6-րդ դասարանից սկսած սկսեցի չհավատալ հեքիաթներին։ Ընդհանրապես հեքիաթներին թե ձմեր պապի հեքիաթին։ Հեքիաթներին ընդհանրապես։ Ու միշտ էլ չեմ սիրել հրաշապատում հեքիաթները։ Իրապատումն է միշտ ինձ հետաքրքրում։ Մեծ էր հիասթափությունը, երբ բարձեցիք, որ ձմեր պապին հեքիաթ է։ Ես չի հաստատվեցի։ Ուղղակի նայեցի աշխարհին, կյանքին այնպես, ինչպես որ կա։ Լավ չեր լինի, որ նույնիսկ այս տարիքում հավատայիք ձմեր պապի հեքիաթին, ընդհանրապես հեքիաթին, որ միշտ բարին հաղթում է չարին։ Մտածել եմ այդ հարցի շուրջ, բայց միշտ ինձ գտել եմ իրականության մեջ։ Ռոմանտիկա չեմ սիրել։ Ամենահիշարժան նոր տարին ձեզ համար։ Չեմ հիշում։ 2022 թվականը ինչով է նշանավորվել ձեր կյանքում։ Ես կրկին թորնիկ ունեցա եւ տղաթոր մեր ապագա զինվորը 2022 թվականը մի տեսակ սպասման տարի էր ինձ համար, ասես սպասում եմ մի ինչ որ շրջադարձի, բայց դեռ սպասում եմ։ Մեր քաղաքի կյանքում ինչով է առանձնացել Մեր ոլորտից ասեմ, որ բոլորս, ինչպես որ նշեցի, սպասում ենք ինչ որ մի շրջադարձի։ Դպրոցականները արդեն հունի մեջ են մտել, արդեն ասում են տարին լավ ավարտենք, կիսամյակը լավ ավարտենք, սկսենք նոր խաղաղ, ինչ որ մի երազանք կա բոլորի մոտ։ Բայց տեսեք, դեկտեմբերին ինչ եղավ։ Դեռ մարտին, երբ առաձյուն տեղաց, երբ գազամատակարարումն անջատվեց, մենք միշտ մտածում ենք սա ժամանակավոր երևույթ է եւ 22-ը կավարտենք հետաքրքիր։ Ցավոք, սպասում ենք ճանապարհի փակումն էլ չպետք է որպես ողբերգություն ընդունել։ Զրույցի սկզբում ասացիք, սպասում ենք, որ մի օր դա կպատահի, կբացեն։ Սպասում ենք լավ, լավա տեսենք։ Ինչ էլ որ լինի, իրոք հողը փաթաթվել է մեզ չենք կարող այսօրից հեռանալ։ Ինչ կցանկանայիք, որ գալիք տարում փոխվեր Ստեփանակերտում։ Ցանկանում եմ Ստեփանակերտում բոլորս լինենք բարի եւ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում մարդկություն բարի եղեք։ Անցնող 2022 թվականը ինչ է սովորեցրել ձեզ։ Սովորեցրել է շարունակել պայքարել, դիմակայել ամեն մի սադրանքի ու ճարիքի ինչ ճշմարտությունների մեջ եք համոզվել կամ ինչ ճշմարտություններ եք ձեզ համար բարձել ճշմարտությունը այն է եղել որ աշխատանքով չարչարանքով թեկուս կարող ես հասնել քո նպատակին ինչի աստափություններ են եղել հիաստափություն որ ինչու մեր երեխան պետք է դասի գնա ու մրսի հիաստափություն որ ինչու այս դարում ժողովուրդները չեն կարողանում համերաշխապրել։ Հիասթափություն, որ կա կարգ, կա օրենք եւ ինչու չենք առաջնորդվում այդ կարգով օրենքով աշխարհի մասին է խոսքը թե արցախի մասին մեր ներքին կյանքի մասին եւ մեր ներքի կյանքի մասին իսկ աշխարհի մասին հենց այն որ աշխարհը լուր է չի տեսնում այն ինչ կատարվում է այ հիասթափությունը դա է Չեք կարծում, որ եթե մենք այս վիճակում ենք, մեղավորության մեծ բաժին ունենք հենց ինքներս։ Իհարկե, ինչու, ինչու ենք մենք հայտնվել այս իրավիճակում։ Երևի հավատացել ենք։ Երևի հավատացել ենք, որ կլինի լավ։ Հավատացել ենք ընտրության գնալիս։ Ջանքեր թափում ենք, որ ընտրենք ուղիղ ճանապարհը քայլենք ճիշտ ճանապարով կամ եթե իսկապես քայլում ենք ճիշտ ճանապարով չխոտորվենք յուրաքանչյուր մարդ յուրաքանչյուր պաշտոնյա պետք է այնպես իրեն դրսևորի որ ինքը հանգիստ լինի իր խղճի առջև հուսով եմ որ մենք դուրս են գալու այն բացատը որտեղից լինելու են ճանապարհներ ինչ իրական հնարավորություններ կան կրթության ոլորտում մայրաքաղաքին է վերաբերում դրական փոփոխություններ ակնկալելու կրթության ոլորտում բարեփոխումներ պետք է լինեն բարբերաբար ու շատ բայց էլ բարեփոխությունները պետք է կատարեն կրթության ոլորտի մարդիկ այն մարդիկ, որոնք եղել են դպրոցում, որոնք աշխատել են աշակերտի հետ, աշխատել են տարիներ շարունակ։ Խոսեցիք ընդհանուր կրթական ոլորտի մասին, իսկ օրինակ սպասենք, որ 2023 թվականին մայրաքաղաքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեծ մասը հնարավորություն կունենա գնալ մանկապարտեզ։ Քանի որ մայրաքաղաքում արդեն բացվել են մասնավոր շատ զարգացման կենտրոններ, այո, ես ասում եմ շատ, հիմա պետական մանկապարտեզները այդքան էլ ծանրաբեռնված չեն։ Ծանրաբեռնված է շատ համար 2 մանկապարտեզը պետական եւ համար 3-ը, քանի որ այնտեղ կան մուսուրային խմբեր։ Իսկ եթե զարգացման կենտրոնները բացում են թեկուզ մասնավոր, նշեմ, որ այո, հաճախող երեխաներ շատ ունենք։ Մտածել էի, որ ժողովուրդը պատրաստ չէ մասնավոր դպրոցներ կամ մանկապարտեզներ երեխաներին տանելու, բայց տեսեք, որ տանում են եւ գոհ են, մի մասը գոհ է, եւ եթե լինեն մսուրային խմբեր, այդ ծանրաբեռնվածությունը կանցնի։ Եթե աշխարհագրական առումով ասեմ, ուսուրներ, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, լինի պետական, լինի մասնավոր, բացվեն այն ծայրամասերում, որտեղ ընդհանրապես չկան։ Ինչ էլ լինի երեխայի համար նոր տարին պիտի տոնական դարձնել, երեխան սպասում է ամանորյա հրաշքին, բաժինն ինչ է արել, ինչ միջոցառումներ են անցկացվել երեխաների համար, այսօր վաղը ինչ է նախատեսվում երեխաների համար։ Կամ հունվարի առաջին տասնօրյակում Չնայած այս իրավիճակին, մինչև դեկտեմբերի 28-ը բոլոր դպրոցները շրջաններում եւ մանկապարտեզներում միջոցառումները կազմակերպում են ամեն տարի նվերներ ենք տալիս եւ քաղաքապետարանի կողմից եւ կառավարության կողմից մենք գրանցում ենք հիմա մեր քաղաքացիներին շատ է մտահոգում ու շատ են զանգերը կլինի նվեր թե չէ գրանցում էինք նույնիսկ այն երեխաներին, ովքեր չեն հաճախում ոչ մանկապարտեզ, ոչ նախադպրոցական խումբ կամ այլ ուսումնական հաստատություն, բայց այս տարի մենք չենք հասցրել գրանցել, քանի որ գիտեք ճանապարհների վիճակը։ Ճանապարհը փակ է։ Եթե նույնիսկ նոր տարուն առաջի 10 լինի, լինի առաջի ամիս, հասնեն նվերները, ինչպես նախատեսել էին։ Իհարկե մենք շարունակելու ենք մեր երեխաներին ուրախացնել մի քիչ ուշացումով։ Ճանապարհի փակվելը մանկապարտեզում կամ այն դպրոցներում, որտեղ երեխաների համար ճաշ է կազմակերպվում։ Խնդիրներ առաջացրել է։ Խնդիրներ եղել են սննդի հետ կապված, հրատապուցել են քաղաքապետի օպերատիվ աշխատանքի շնորհիվ եւ այն ինչ չէր հերիքում կարողացել ենք հայթայթել եւ բաժանել այլ բոլոր մանկապարտեզներին։ Մանկապարտեզները մինչև իրենց աշխատանքի վերջին օրը բավարարված են եղել, դպրոցների նախադպրոցական խմբերը սնունդով բավարարված են եղել։ Ինչ կմաղթեիք Ստեփանակերտցուն, Արցախցուն, ընդհանրապես հայ ժողովրդին նոր տարում։ Որդորում եմ բոլոր Ստեփանակերտցիներին, բոլոր արցախցիներին, բոլոր հայերին եղեք ուժեղ, դիմակայեք ամեն մի դժվարության, հավատանք եւ սпасենք պայծառ առավոտի թեկուս հրաշք բայց սпасենք դուք ասում եք ձմեր papi հեքիաթին չեք հավատում հրաշքների չեք հավատում բայց մարդ պիտի հավատա հրաշքին այլապես ապրելը դժվար կլինի սիրում եմ հորդորել բայց ես ինքս այո չեմ հավատում Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Շնորհավոր բոլորիս, բոլորիս Ամանորը, շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ։ Գերնեք թե այս նոր տարին Ազատ շնչեր Հայաստան Եվ շուրջ մասիս մեր սարին Հայլեին արտանդաստան ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի 2022 թվականի վերջին դեկտեմբերի 30-ի թողարկումը։ Երնեք թե այս նոր տարին վերջ տարհայից ավերին Չարը կարչեր ու բարին, գունդներ մեր սրտերին, Չարը կարչեր ու բարին, գունդներ մեր սրտերին, Երնեք թե այս նոր տարին,